Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari ambaye ni moja katika jopo la walimu wa Kulliyatul Hadith katika chuo kikuu cha Kiislamu kilichopo Madina, ambapo tulikuwa tumefikia nukta ya sita, dhikru baadhi simati wa maalimi lmanhaji salafi au salafia, kutaja baadhi ya alama za hii manhaji ya salafi alama zake ni nini alama zake shekhe alizitaja takriban alama kumi kwamba ya kwanza ni tahqiqu lubudiyati lillahi jalla wa ala tahqiqu tajridi littibai lirasulillah luzumu fahmi salafi salih liladillati الشرعية وعدم الخروج عن ذلك الحذر والتحذير من البدعة والمبتدعة الوسطية بين الغلو والجفاء الثبات على الحق الحرص على الاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق نبذ الفرقة والاختلاف الحرص على تحصيل العلم النافع ونشره بين الناس ودعوتهم إليه مع الصبر على الأذى فيه na ya mwisho na ya kumi alamalu bililmi alamalu bililmi kisha mwalimu rahimahullah taala akawa amezitolea fafanuzi na maelezo kwa ufupi kadhalika pia akaleta adila zinazotilia nguvu la alama hizo, na miongoni mwa adilla kuleta kauli ya Allah, waatasimu bihablillahi jamian wala tafaraku. Kadhalika qauluhu taala munibina ilayhi wattaquhu waaqimu salata wala takunu minal mushrikina alladhina farraqu dinahum wa kanu shia kullu hizbin bima ladayhim farihun. Kadhalika qaulullahi taala أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وساكم به لعلكم تتقون كذلك قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمره إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون الآية نينجي زنزونيشا zinazoashiria na kutilia nguvu hizi simat wa alamat alizozitaja Sheikhuna hafidhahullahu taala. Kaleta miongoni mwa adilla, kaleta kauli za wanawachuoni. Miongoni mwa kauli hizo ni kauli ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala ah, kadhalika. Dalili ya pili akaleta Dalili nyingine kaita kauli ya Mtume swalla sallam inna Allaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan wa yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa akrahu lakum qila wa qal wa kathrata as-su'al wa ida'ata al-mal زاد الإمام أحمد في المسند أن تناصحوا أو تناصحوا man wallahu Allahu amrakum. hili ni miongoni mwa adila zileta muallif rahimahullah taala pamoja na maneno ya wana chuoni yanayotilia nguvu zile simat na alamat za manhaji salafi. Kisha baada ya muallif rahimahullah hafidhahullah kuleta adila hizo akawa ndio leo tumefika hapo eh? akawa ameeleza akisema wa min sima wa min maalimi wa simati almanhaji salafi walati marra dhikruha sasa tunaanzia hapo sawa sawa eh? kwamba katika alama za hii manhaji salafi ambazo pia mtaji wake umetangulia athabatu ala alhaqi athabatu ala alhaqi ni kuthibiti katika haki kwamba salafi alama zake ni nyingi lakini miongoni mwa alama za salafi ni yeye kudhibiti katika haki ni yeye huyo salafi kuthibiti katika haki kwamba ukimwona mtu anathibiti katika haki hatetereki hata kipindi cha misukosuko basi huyo ana alama miongoni mwa alama za masalafi sio leo yuko huku kesho yuko huku ha? akiwa labda kama ni mfanyabiashara basi anaangalia uh, ule wingi wa wateja wake wateja wakipungua anaachana na ile haki anafuata batil iliyokuwa na watu wengi katika katika wateja wake na wakiongezeka basi anapashikana na ile haki hapana salafi wa kweli ni yule ambaye anathibiti katika haki maadamu ameiona hii ni haki basi athibiti qala Allah ta'ala Allah anaonyesha namna gani wema waliotangulia walikuwa wakithibiti katika haki alladhina ukhriju min diyarihim alladhina ukhriju min diyarihim kwamba wale ambao waliotolewa katika majumba yao nadhani kusema kutolewa katika majumba mnafahamu eh yani umejenga nyumba yako kwa pesa zako mwenyewe nyumba ina hati ina lizi ya miaka thelathini na tatu au sitini na sita au tisini na tisa unakuja anakuja wanakuja watu wanakutoa kwenye nyumba yao katika nyumba yako sasa katika miaka iliyotangulia huko kipindi cha manabii kuna watu ambao waliotolewa katika nyumba zao lakini wametolewa katika nyumba zao kwa sababu gani wametolewa katika nyumba zao bighairi haqqin bila haki yani kwa dhulma ha bighairi haqqin kwa dhulma illa an yakulu rabbuna Allahu illa an yaqulu rabbuna Allahu isipokuwa kwa kusema Mola wetu ni nani ni Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kulikuwa na zama wa anaonewa na kudhulumiwa kila anayesema Mola wangu ni nani ni Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kuwa kwako wewe ni Muislamu kuwa kwako wewe ni mtu wa sunna kuwa kwako wewe unafuata mwenendo ya manabii basi hilo ni kosa ha? kumiliki mali ya aina yoyote unastahiki kunyang'anya kila kilichokuwa chako na zama hizi hata katika zama zetu zimekuwa zikipita watu wakinyang'anywa wake sababu tu kwamba ameiona haki akaifuata wazi mtu akifukuzwa katika mji kwa sababu inaonekana kwamba ameiona haki yaifuata mtu akinyang'anywa uraia kwamba huyu ni mtu wa nchi fulani kitengenezea zengo ili iweze kuondolewa katika maeneo yale sababu ameiona haki na kaifuata walaula dafu llahi nnasa ba'dahum bibadin na kama Allah subhanahu wa ta'ala asingewakinga baadhi yao kwa baadhi yao singewakinga baadhi yao kwa baadhi yao huddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidun yuzkaru fiha ismullahi kathira basi zingevunjwa zile nyumba za ibada zingevunjwa zile nyumba za ibada sawami'u ni sawami'u ruhban majumba yale mahekalu ambayo uh, wale wa watu walikuwa wakifanyia ibada humo wa arruhban ni jamu rahib na rahib ni abid arruhban inakuwa kwa maana ya al-ubad wa bi'un wa salawatun kadhalika na mahekalu na makanisa salawatun eh kadhalika pia hii salawatu inakusudiwa makanisa yani jamu salut jamu salut salawatun alkanais qala ibn Abbas radiyallahu anhu kwa sababu Mayahudi walikuwa wakiita kanisa au nyumba ya kuabudiwa saluta wazi na kadhalika qila salawat kwa maana ya masajid ah masajid saibin sehemu zilizokuwa wakiabudia wale watu wa, wa, wa, wa Kiyahudi wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi kathira na misikiti ambayo ilikuwa ikitajwa ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala ikitajwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake kwa wingi kwa sababu wamekuwa katika sura kama hiyo kipindi hicho kirefu wakiwa wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala sema mola wetu ni Allah ikiwa hayo ndiyo majengo yao na ndio sehemu zao za kuishi humo basi ikawa kama si Allah subhanahu wa ta'ala kuwakinga basi wange si kunyang'anya nyumba zao tu bali angevunjwa mpaka hayo majengo yao ya ibada lakini Allah anasema akiahidi na ahadi yake ni ya kweli wala yansuranna Allahu man yansuruhu kwamba Allah atamnusuru yule ambaye anayenusuru au atakayenusuru dini yake ai man yansuru dinahu yule ambaye atakayenusuru dini yake inna allaha la qawiyun aziz ka Allah ni mwenye nguvu na mtukufu ka Allah mwenye nguvu na na ni mtukufu Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha yudafi'u alladhina amanu إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha la qawiyyun aziz kwamba hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawatetea na kuwalinda wale ambao walioamini ha, hakika Allah na hampendi kila mtu mwenye kufanya khiana ha, kufanya mwenzake khiana na mpingaji kadhalika katika aya inayofuata Allah akasema wamepewa idhini na kuruhusiwa wale wenye kupigwa kwa sababu wamedhulumiwa wamepewa idhini na kuruhusiwa wale wenye kupigwa kupigana na wao kwa sababu wamedhulumiwa kisha Allah akasema inna Allah ala nasrihim qadir na Allah anaweza kuwanusuru Allah anaweza nusuru watu hao ni watu gani ndio inakuja aya hii wazi alladhina ukhriju min diyarihim walioidhiniwa ni wale ambao waliodhulumiwa mpaka wakatolewa katika majumba yao bighairi haki bila ya haki na kosa lilikuwa ni kule kusema Mola wetu ni nani ni Allah subhanahu wa ta'ala sasa kama si Allah kuwazuia yani wale wenye kuwadhulumu eh, na kuwapa nguvu na kuwapa ujasiri hawa wangebaki wakabweteka wangekuwa katika hali hiyo hiyo na zingevunjwa nyumba zao zile ambazo walizokuwa yani bimaana baada ya kunyang'anywa majumba yao ya kuishi na majumba ambayo majumba yao ambayo walikuwa wakimwabudia Allah Subhanahu wa Ta'ala pia yangevunjwa pia yangeangamizwa imethibiti katika mji wetu huu huitwa msikiti wetu ni msikiti ah wa dhirar na wakaamrisha watu na kuhalalishiwa watupe taka katika msikiti huu msikiti ule unatakiwa ufanye zabala na amesemwa katika baadhi ya durusi ha, huko chini kwa baadhi ya misikiti umesikika watu wakisema maneno haya. E, hili limekuja katika eneo leo hili kwa sababu gani? Kwa sababu ya kupatikana watu ni kufuata haki, wazi ha? Watu wenye kufuata haki siku zote, watu wenye kufuata haki wanapata tahadidati anapatwa na tahdidat vitisho lakini kinachotakiwa kwa huyo ambaye anayefuata haki ni athabat ala madha ala alhaqi athbit katika haki hata uwe mwembamba kiasi gani basi na wembamba wako huo huo thibiti katika haki hata uwe mdogo kiasi gani na udogo wako thibiti katika haki kwa sababu kuthibiti katika haki ni maalimi wa simati almanhaji salafi ni alama za watu ni kufuata njia hii ya wema waliotangulia waqala jalla jalaluhu surat ibrahim ilikuwa ni haj aya 40 ambayo imeanza na 38 mpaka 39 na 40 sema allah mtukufu aliyetukuka alladhina amanu bilqawli آمنوا fil hayati dunya wa fil akhirah kamba allah subhanahu wa ta'ala anawathibitisha wale ambao walioamini kwa ku kwa kauli iliyothabiti anawathibitisha wale ambao walioamini kwa kauli iliyo thabit ma maana kwa kauli iliyo thabit kwa sababu wametamka kauli ya la ilaha illa Allah kwamba wameamini kwa kutamka kwao la ilaha illa Allah kwa hiyo ukiyatamka kauli hii ya la ilaha illa Allah hali ya kuwa ni mwenye kutekeleza yale ambayo yanaendana na kauli hii sio kutamka tu peke yake, la vitendo vyako viendane sambamba na yale ambayo yanaendana sambamba na kauli hii. Allahu subhanahu wa ta'ala atakuthibitisha. Wazi? Atakuthibitisha wapi? Fil hayati dunia. Kwanza kabisa atakuthibitisha hapa katika maisha ya dunia. Tukijiangalia kabla ya kuijua manhaju salafi na baada ya kuifahamu na kuifuata, unakuta maisha yamebadilika maisha ya mtu mwenye kufuata manhaj sahihi akawa amethibiti na maisha ya mtu kabla ya kuifuata manhaj sahihi na kabla ya kuthibiti katika manhaji hiyo maisha haya yanatofautiana baina al-mashriqi wa al-maghrib baina mashriki na magharibi kwamba mtu ambaye asiyefuata manhaj kuna kuwa na kitu kingine kama kivuli kuna kuwa na kitu kingine kama kivuli ambacho mtu huyo anakuwa anakifuata lakini hakioni yani haki, hawezi kukishika maisha ya mtu yanaendana na magazeti taarifa za habari maisha ya mtu yanaendana na kahawa namna gani mpishi wa kahawa atakavyoikaanga vizuri na kuitwanga vizuri na kuipika na iive akiinywa ikimuingia sawasawa basi siku ya siku hiyo ataishi kwa slogan iliyokuja katika hawa ile nafahamika vizuri nafahamika vizuri eh yani vile ambavyo atakunywa kahawa imwe aielewe sababu kahawa pia zina ladha kwa wale wanywaji zina ladha kuna kahawa kama maji lakini kuna kahawa ukinywa unasema hii ni kahawa kweli kweli kwa akinywa kahawa akiifahamu vizuri akaielewa vizuri basi kile kitakachoongelewa pale chote siku hiyo kitakuwa ni cha kweli kwa kuna baadhi ya watu walikuwa wakiishi maisha haya chochote kitakachoongelewa pale basi itakuwa ni sadakta naam sadakta naam kwa sababu amefahamu kinywaji kile na amekielewa vizuri ama baada ya kufahamu manhaji baada ya kuielewa manhaji basi utamkuta mtu huyo hata ije kahawa ya aina gani akiwa atakuwa katika kahawa yeye atakuwa ndio wa kwanza kupinga kile kitakachokuja pale na kuwafahamisha watu na kuwahusia kheri na kuwanasihi na kuwarejesha katika haki kwa sababu tayari thibiti na hakuthibiti isipokuwa baada ya kuthibitishwa na Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit ha fil hayati dunya ukiweza kuthibiti katika maisha ya hapa duniani na Allah akakufisha katika thabati basi si vinginevyo pia katika maisha ya akhera pia Allah subhanahu wa ta'ala atakuthibitisha wadhalika qala Allah ta'ala fil hayati dunya wa fil akhirah fil hayati dunya wa fil akhirah katika maisha ya duniani na katika maisha ya akhirah walidhalika warada anin nabii sallallahu alayhi wasallam imepokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi akiwaambia masahaba baada ya kuzika istaghfiru li akhikum واسألوا له التثبيت اسألوا استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت sawa yuthabbitu Allahu alladhina amanu ndio inatokana na hii kwa sababu fil hayati dunia tayari kishafanya juhudi na ndio maana amekuwa ni akhu almu'minin akhu almu'minin hawi mtu akhu almu'minin isipokuwa kwa nini kwa imani yake wazi na kwa itikadi yake iliyokuwa sahihi Sasa mtume anamlaza Muislam, anamlaza muumini katika kaburi lake anawaambia masahaba mtakieni msamaha ndugu yenu ambaye ni muumini mwenzenu na mumuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala thabat na mumuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala thabat masahaba wanaanza kumwombea yule mtu anasema Allahumma thabbituhu bilqawli thabit Allahumma thabbituhu bilqawli thabit hadha warada anin an-nabi sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo thabat katika manhaju salafi maisha yako mazima hicho ndicho ambacho kitakachokufanya wewe upate thabati katika kaburi lako na baada ya kufufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala قال المصنف حفظه الله تعالى قال حذيفة رضي الله عنه anasema muallif anasema Hudhaifa ay sahabi jalil Hudhaifa ibn al-Yamani Allah muradhi ana nukuu muallif mtunzi maneno ya sahabi jalil Hudhaifa ambaye anahusiana na masala ya athabat ala alhaq yanahusiana na masala ya athabat ala alhaq anasema Hudhaifa inna ad-dalalata haqqa ad-dalala hakika upotevu tena ule upotevu wa haki yani upotevu wa kweli kabisa antarifa ma kunta tunkiru wa antunkira ma kunta taarifu sawa yani ni kukubali kile ulichokuwa unakikataa na kukikataa kile ambacho ulichokuwa unakikubali melana kukubali kile ulichokuwa unakikataa na kukikataa au kukipinga kile ambacho ulichokuwa unakikubali wa iyaka watalawunu na ole wako wewe na mambo ya kubadilika badilika في دين الله تعالى بدليغة دين الله فإن دين الله واحد حقيقة دين الله سبحانه وتعالى نموجة حقيقة دين الله سبحانه وتعالى نموجة خرجه أبو القاسم البغوي في الجعيديات ومن طريقه البهيطي في الكبرى ولا لكاي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم هيو من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن مولى لأبي مسعود قال دخل أبو مسعود على حذيفة فذكره أي فذكر الحديث kwamba siku zote mtu anatakiwa amesimama katika nini katika haki sasa mahallu shahidi wa iyaka watalawun fi dinillah yani kubadilika badilika kuwa na rangi ya kinyonga eh kuwa na rangi ya nini ya kinyonga leo upo Ansar Sunna kesho uko Mujahidina kesho kuto uko Waswita kesho kuto uko wapi kesho kuto uko kule usiwe hivyo eh, inabidi uh, uthibiti katika haki kaa huko huko ama unaona kwamba Ansar Sunna wako katika haki kaa ama naye anasemaga sana eh? Bu Sharifa simoja moja ashaye kushangaa kwa nini na, na, nasema aliyo katika batili abaki katika batili. Ukiwa umeshindwa kuifata haki, basi alal aqali kama huko katika batil baki na hiyo batil yako moja kwa moja usiwe ni mtu kubadilika badilika ukawa ni mtu haueleweki haufahamiki fahamiana eh? sababu talawun katika mambo ambayo yamekatazwa yame na Uislamu wetu na dini yetu uislamu anatakiwa abakie katika hali moja ama kubadilika badilika hii ni sifa ya wanafiki wazi jamaa badilika badilika ni sifa ya watu gani sifa ya munafiqun munafiqun ndio ana tabia ya kubadilika shikilia hapo uliposhikilia huenda siku Allah akikuongoza ukatoka moja kwa moja ukaingia katika haki na ukathibiti unaelewana eh kama utakuwa na tabia ya kushika uliposhika basi siku moja Allah akikuongoza atakuingiza katika haki na utathibiti ama leo kesho leo huku kesho huku jambo hili ni jambo katika mambo ambayo dini yetu inakataa na <clears throat> hapa Hudhaifa bin Yamani anatueleza kuhusiana na ubaya huo kwamba upotevu wa kweli na upotevu mkubwa ni mtu kupinga kile alichokuwa kukikubali kile alichokuwa anakipinga ukikubali kile alichokuwa anakipinga na kupinga kile ambacho alichokuwa anakikubali yani kuna watu tabia zao leo mpo tena mstari wa mbele kesho namkuta na watu ambao ndio tuliokuwa tukipambana nao hili jambo silikuwepo hata zamani bado watu ni mansar sunna namkuta mtu anasema mimi ni mansar sunna yani mara baada hiyo msamiato maana kama mimi ni mtu wa sunna sio keshikuta akipatwa na msiba kuna somo kwake 40 somo kwake 30 somo kwake itima sasa sema huyo mtu mbona yuko hivi bwana nimezidiwa bwana ah, ah ungana nao tu moja kwa moja aliyeshikamana na msimamo fulani huwa hazidiwi anathibiti katika haki huo msimamo wako hata kama ni basi emshikamana nao watu wakujue kwamba wewe ni wa sehemu fulani umeelewana eh mwae kusema kwamba kuna baadhi ya watu hata mashehe zao pia hawashikani nao yao unamkuta tu kwamba anatasawwar sura ya shekhe fulani lakini hamfuati shekhe yule tukipata tabu sana na matakfiri ambao walikuwa kisali katika misikiti yetu wazi kwamba shekhe wake wa fatawa ni Abu Dirogo mathalan lakini huku msikitini shekhe wake wa kumswalisha na kumtolea hutuba ni nani ni fulani ni Shabani Hilali huyu Shabani Hilali wana ugomvi na Abu Dirogo katika misimamo ya kiitikadi na ukimuuliza kwambia mimi ah, Sheikh Shabani simpaki simkubali katika masala haya Sheikh Shabani katika masala haya amepinda amekosea sasa mwezi wewe lini uliwahi kukaa darasa la Budirogo akakufundisha hata kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ah hajawahi kunifundisha haya mbona unasema kwamba umfuate shekhe wako ambaye ndio amekushikia dini yako siku zote anakusalisha yeye anafunga ndoa zako yeye anakuzikia ndugu zako yeye na mambo yote ambayo yanayofanyika katika jamii yako na familia yako anafanya yeye vipi umwamini katika haya ushinde kumwamini katika hili kwa hiyo tabia hii ni tabia siyopendeza ndio maana akasema akasema Hudhaifa wa iyyaka watalawun fi dinillah fa inna llahi wahidun hakika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni moja kwa hiyo anatufundisha kama tuthibiti katika nini katika mstari asema muallif wala alakum tadhkuruna ya yarhakumullah na huenda mnakumbuka Allah akuchungeni mawqif al-imam Ahmad msimamo wa Imam Ahmad imam ahli sunnah imam ahli sunnah alladhi udhiya fi sabilillahi ta'ala mambo ambayo aliudhiwa katika njia ya Allah fathabata akathibiti Julida radhiyallahu anhu wa arda alipigwa mijeledi Allah amuiradhi wa udhiba fi sabilillah na akadhibiwa katika njia ya Allah wala miarje an qawlihi alhaq wala hakuiacha ile kauli yake ya haki eh qawlu bi khalqi alquran eh kwamba alquran ghairu makhluq kwamba qurani haijaumbwa Kapata mtihani na kiongozi ambaye alikuwa anaitakidi kwamba qurani ime imeumbwa yeye akathibiti na kusema kwamba qurani haijaumbwa akapigwa jeledi ha, lakini hakuwahi kubadilisha kauli yake pamoja na kwamba ni imamu mkubwa pamoja na kwamba ni imamu mkubwa wa zama zake katika akida yetu na manhaji yetu al-sunna wal-jamaa lakini hakuwahi kubadilika kaadhibiwa na hakuwahi kubadilika wa hadha al-imam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala udhiya fi sabilillah pia imam ibn taymiyyah aliudhiwa katika njia ya Allah fathabata radhiyallahu ta'ala anhu arda akawa amethibiti radhi za Allah ziwe juu yake fathabatu ala alhaqi min simati hadha almanhaj kwa kuangalia hawa maimamu ambao waliotutangulia katika masalafi ah, aimatu ahlusunna waljamaa waliposhika misimamo yao waliishika vizuri hawakuiacha wakaadhibiwa lakini hawakuacha Imam Ibn taimia amekufa ndani ya ah, lupango amefia jela sawa eh? fia jela baada ya kusimamia jambo la haki ikaonekana kwamba atengenezewe zengwe la munakasha na baadhi ya watu ili aonekane ameshindwa kisha afungwe na kweli ikafanyika hivyo kafungwa zaidi ya mara mbili na mara ya tatu akawa amefia humo rahimahullah lakini naonyesha kwamba namna gani aima hawa walivyokuwa wanasimamia katika nini katika haki wa min simati ahlihi الصادقين العارفين به فان قد كعلامة زوات واكي يعني أهل الحق تنا وكويلي ونيه كفهميك وحقي العارفين به إيه، ويفهميك بسبب حق إيه، العارفين بسببه عاصم شيخ الله مفازي ووالله نموافى الله من قرأت تلكم التراجم أتكي سوما هزو تراجم yani historia na tarehe za hawa wanawachuoni wataamala siara salafi salih tazingatia mienendo yao ya mienendo ya hawa wema waliotangulia dhara lahu dhalika ayanan itamdhihirikia mtu huyo msomi eh? msomi wa sira hizo wa tarajum hizo ayanan waziwazi itamdhihirikia jambo hilo waziwazi yani tamdhihirikia kuthibiti kwa watu hao kwa wanawachuoni huo wa hao waziwazi kwamba hawa walikuwa wamethibiti. Shakasema Shekhe fanzur fi tarjamati imami Muhammad ibn Ahmad ibn Sahali Ramali rahimahullah. Angalia katika tarjama ya huyu Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahali Ramali Allah Hadha al-Imam al-Qudwa Sheikh anasema imamu huyu ambaye ni kigezo radhiallahu ta'ala anhu warda udhiya fi sabilillahi idhaan baligha huyo aliudhiwa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala maudhi makubwa tena ya wazi قال الحافظ الذهبي في السير أي سير أعلام النبلاء سير أعلام النبلاء asema Imam Dhahabi fi tarjamatihi katika tarjama ya huyu Imam Muhammad ibn Ahmad Ar-Ramli anasema الإمام الحافظ الذهبي قال الحافظ أبو ذر سمع الحافظ أبو ذر سجنه بنو عبيد سجنه بنو عبيد walimfunga hawa banu ubayt wasalabuhu ala sunna na wakamsulubu katika sunna huyu ni dola iliyokuja baada ya dola al-abbasiyya sami'tu ad-darqutni anasema al-hafidh Abu Dharr nimemsikia al-imam ad wa yabki anataja tarehe ya huyo imam kisha analia ha anataja tarehe ya huyo imam kwa ule uchungu na uzito wa yale ambayo yaliyompata imamu huyu kisha alimamu dara kutini analia wayakulu anasema yani alimamu Ahmad bin Ahmad kana yakulu wa huwa yusrakh ويقول yani الإمام الدار kutini yakulu yakulu kana yakulu yani الإمام Muhammad bin Ahmad فهمتم يعني يقول من الذي يقول وهو يسلخ يقول وهو يسلخ وهو الإمام محمد بن أحمد كان ذلك في الكتاب مستورا كان ذلك في الكتاب masura katika aliyofanyiwa imamu huyu kama anavyoelezea alimamu Daraqutni ambavyo alivyokuwa akieleza mpaka analia anasema huyu imamu alikuwa katika adhabu alizoadhibiwa alikuwa anachunwa alikuwa anachunwa yani anachunwa aliyakuwa ni mzima kuchunwa ngozi wakati anachunwa yeye anasema hivi kana dhalika fil kitabi mastura anasoma aya hii kwamba kitendo hichi ninachofanyiwa tayari Allah tabaraka taala alikuwa amekwisha kiandika katika kitabu chake lawhi mahfuz kwamba hii ni qadari tayari Allah amenikadiria kuonyesha namna gani alivyokuwa anaiamini kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala hata katika matatizo leo hii ukiona wateja wamepungua sokoni hapo utasema ah, mimi mule kwa masalafu siendi kuswali Chenda sala zangu msikiti mwingine ili mambo kidogo yachangamke kwa sababu mle wanaambiwa kwamba wao wanakula nyama za alukitabi wale makafiri wale basi hilo tu lakini huyo anafanyiwa haya madhila anasoma aya soma nini Allah kana dhalika fil kitabi mastura qultu anasema tardiduhu lil ayati tardiduhu lil ayati dalilun ala annahu mu'minun bi qada'i llahi wa qadarihi dalilun ala annahu mu'minun bi qada'i llahi wa qadarihi ni dalili ya kwamba yeye ni mwenye kuamini makadirio ya Allah hukumu za Allah na makadirio yake hukumu za Allah na makadirio yake hawa ni aima salaf tukisema tunafuata manhaji ujue tunafuata manhaji ya watu mfano wa hawa eh tashabahu illa takunu mithlahu inna tashabuha bil kirami falah jifananisheni basi hata kama hamtufikia mfano wao yani mfano wa kuchunwa huenda wewe ukisikia kwamba nitachunwa kesho basi utahama na mji au unaweza ukaingia na ukafiri hii ni moja kwa moja alafu baadaye wakisema tumekusamehe ndio unaweza uka, ukarudi basi illa mtakunu mithlahum hata kama hauto kuwa mfano wao hutokuwa kama wao inna tashabuha bil kirami falah hakika kujishabihisha na watu watukufu watu wakarimu ni kufaulu anasema shekhe qala ibn al-akifani au qala ibn al-akfani baada an zakara qissata salhihi al-imam ibn al-akfani baada ya kutajwa kisa cha kuchuno kwa huyo shekhe au baada ya kutaja yeye kisa cha kuchuno cha huyo shekhe Muhammad ibn Ahmad ar-Ramali rahimahullah na yeye anaashiria Sheikh kwamba miongoni mwa watu waliotaja kisa chake ni imam huyo walladhi salahahu yahudiyun na ambaye aliyemchuna aliyekuwa anafanya kazi ya kumchuna ni nani ni myahudi wa hadha salahu alyahudiyu wa hadha salahu alyahudiyu taallama lahu taallama lahu ha aliumia kwa sababu ya kule kumchuna Sio mwingine unamchuna mwenzako pamoja na kwamba ume, umedhamiria kumuumiza lakini unafikia sehemu wewe pia nawe unaumia allama lahu ay liajlihi sawa wa huwa yataadhabu aliyakuwa anaadhibika hata ashfaqa alayhi mpaka akamuonea huruma chuna anamuona mtu anaadhibika Ha? mpaka akamwonea huruma akamwonea upole fawadaa alkhinjara ala qalbihi akaweka khinjar khinjar ni mfano wa kile kinacho tunachokatia majani eh nakifahamu kile imekaa hivi khinjar ala qalbi kinachongo akadungika hapa kwenye moyo wake wakatalahu rahmatan bihi akamuua jamaa akaingiza hapa kachomoa moyo rahmatan bihi sababu ya kumhurumia ah kwa sababu ya kumhurumia huyu kwa sababu tu lazima afe na vivyo vya aina nyingi kuna vivyo vya kuteseka na vivyo vya kuteseka basi bora tu nimmalize afe ili apumzike Imam huyo Muhammad ibn Ahmad Ramali Allah ta'ala amekufa katika hivyo kama hivi lakini kwa sababu gani kwa sababu tu ya kutetea haki sababu ya kudhibiti katika haki rahimahullah matan wasi'a qala fasuliha rahimahullah lakini hakuachwa akachunwa Allah mrehemu wa hushiya tibnan kisha baada ya kuchunwa eh ule mwili wake tayari shachunwa damu tupu hushiya tibnan akazi, ak, akawa ni mwenye kuviringishwa viringishwa kwenye pumba zilizotoka ndani yake ngano pumba za ngano sawa ile ngano iliyokubolewa pumba zake kaviringishwa viringishwa wasuliba kisha akawa ni mwenye kusulubiwa kisha akasulubiwa rahimahullah suliba li liajli tamasuki sunna kwa nini amesulubiwa imamu huyo kwa sababu tu ya kushikamana na kushikamana kwake na sunna sasa mtu atoka na sunna mtu alifanyia zilizae sunna na muangalia na muogopa sema ah huyu mtu bwana nikimsema tu hapa basi kwangu mimi itakuwa shida kwa kuogopa masalihi ya duniawia Sheikh anasema suli bali ajli tamasukihi bisunna amesulubiwa na kuchunwa kwa sababu tu ya kushikamana kwake na sunna hawa ndio masalafi tukisema kuweni kama masalafi maana yake tunawaambia ni kuweni kama hawa katika swala zima la kushikamana na sunna katika swala zima la kushikamana na dini katika swala zima la kudhibiti katika haki yawezekana ukawa tu haki hujaijua wewe hulaumiwi lakini siku ukijua kama hii ndio haki basi watakiwa ishi wazi ya jamaa kuna watu wameishi katika maisha hawajapatwa na ujumbe na Allah anasema ma kunna muadhibina hatta nab'atha rasula hatukuwa ni wenye kuadhibu watu mpaka tuwatumie watume mijumbe kwamba hiki ni haki hiki ni batil wewe Allah amekupa masikio ya kusikia amekupa akili ya kufahamu baada ya kusikia tumia akili yako kufahamu ile haki ukishafahamu ile haki kufanani kama alivyokufanani Muhammad ibn Ahmad Ramani rahimahullah Fahimtum ya jamaa نكتفي بهذا القدر درس مدة أذان نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك na ah min aha man alladhi yaqwa ala ma qawiya alayhi rahimahullah eh, kama swali na istijab ah, anasema man alladhi yaqwa ala ma qawiya alayhi rahimahullah ni nani ambaye ni nani ambaye anaweza akasimama na msimamo wa nguvu akawa ni kawi akawa ni mwenye nguvu katika imani yake kama mwenye nguvu katika sunna yake kama mwenye nguvu katika kudhibiti kwake kama ha, akasimamia yale ambayo aliyosimamia huyu bwana Allah amrehemu ni nani miongoni mwetu ni nani ambaye anaweza akawa ni mwenye thabati thabati hiyo ilikawa sabatu iliyokuwa na nguvu kama jinsi ambavyo alisimama huyu bwana kwa hali hii hapa ameweka sali na nini na alama ya shangao sio hapo taona sasa alama mshaka kwa jawabu lake mnalijua nyinyi wenyewe kama hayupo moyoni mwako anasema mm, hamna na kama yupo anasema mimi nimo رحمه الله تعالى نكتفي بهذا القدر نishie hapa kwa sababu tukianza kauli ya Abu al Mudhaffar As-Samhani tutatakiwa tuimalize na naweza tusistafidi sana hata bihadha pia sio kiwango kidogo sasa yetu limeanza tunachokitaka ni uhudhuriaji uongezeke